але тобі ще не час. Іди, твоя пора ще не настала. Марія гірка. І раптом звідки лясь взялося сяйво. Із нього явилися два вродливі юнаки. Одяг на них сліпив. Він був неначе із снігу і золота водночас. На грудях сяяли хрести волосся спадало до плеч і віддавало білим сріблом. Хто ви? вимовила самими губами. Ми ті, що зустрічають кожну душу. Хіба я померла? Могла б померти, коли б зробила те, на що штовхали тебе інші. Ти здійснила сьогодні перехід, вийшла із плоті, але твій час іще не настав. Більше не думай про той гріх, який ти хотіла вчинити. Це тобі покара. Живи з молитвою, а цей гріх, що думала про дітовбивство, зми покаянням та святим причастям. А тепер возрадуйся. Вони взяли її за руку і повели. І раптом вона опинилася у квітучому саду на буйному килимі трав. Навстріч їй вийшов Василь, так як колись виходив за дерев на Володимирській гірці. Вони кинулися в обійми одне одному. Марія відчувала поцілунки, доторк рук, але не відчувала плоті а потім вони так само легко і радісно розсталися. Вона ж почула над собою Іди, твоя година ще не прийшла. Один із ангелів узяв її за плечі і неначе втягнув її в плоть, як в одяг. Вона лежала розпластана на купі холодної землі. розплющила очі і побачила нічне провисле небо, хрести. Звелася. Страху не відчула. Хтось неначе вів її поміж огорожами, хрестами, цвинтарними плитами і висвітлював дорогу до виходу. Вирішила піти до автовокзалу і пересидіти до ранку в залі. Її погляд перечепився за машину, що врізалася в бетонну стіну, мов би вросла в неї. Марія підійшла ближче. То було знайоме таксі. Ковзнула поглядом по здеформованому салоні. Три чоловічі постаті теж мов би, зрослися докупи. Під колесами струмочком текла кров. Вона обійшла ту купу металу і попрошкувала до автовокзалу. Владлен Федотович бігав по квартирі. Широкими кроками міряв спальню, влітав до свого кабінету, зали, заглядав до Володимирової кімнати і обурено говорив, не дозволяючи синові ставити бодай словом. Ты понимаешь, что ты наделал? Ты представляешь, какой может быть скандал? Я-то приостановил дело, но разговоров я не приостановлю. Поносится наша фамилия, честнейшая фамилия Заброд. Фамилия, на которой нет ни единого пятнышка. Владлен Федотович умолк. Фраза, що злетіла з його вуст, ще витала в повітрі і лоскотала його самолюбство. Володимир сидів у кріслі і понуро дивився собі під ноги. Не пойму, зачем ти це сделал, синок? Леніна Степанівна зайшла до його кімнати, опустилася поруч в крісло і погладила його по голові. Папа прав, сынок. Мы видные люди не только в нашей республике, а во всем Союзе знают, кто такой Заброда. Это очень неприятная история. Дать снотворное девушке, а потом изнасиловать ее. Она беременная и категорически отказывается делать аборт. Значит, выход один жениться на ней. Тем спасешь ситуацию. Володимир пожовував нижню губу і мовчки слухав. Она не хочет виходить за меня замуж, нарешті прорізався його голос. Так зачем ты ее трогал? Тебе мало достойных девушек? Зачем тебе нужна была националистка? Владлен Федотович зірвався на крик. Она не националистка, заперечил Володимир. Она ничего плохого не сделала. Это парень, с которым она встречалась. Но ты все знаешь. Она из-за него пострадала. Все равно ты понимаешь, куда влез? Заброда старший розмахував руками, як диригент. Густе волосся з ледь помітною сивиною здибилося, очі палали. Я подписал этому мерзавцу приговор. Я жизнь свою посвятил борьбе с этим позорным явлением и поклялся именем отца, что продолжу его дело. А мой сын изнасиловал невесту осужденного, злейшего врага антисоветчика. Какой позор! Иди и убеди ее забрать заявление из суда и женись на ней. Делай, что хочешь, только не позорь меня и наше честное имя. Володимир вийшов із дому і поплентався в холодний полудень. кружляли сніжинки і тихо опускалися на плечі. Довго гуляв у парку, думав. Рішення прийшло раптово. Кинувся до телефонної будки і набрав номер, який йому велено набирати лише в крайніх ситуаціях. Відповів старечий голос, записав, хто телефонує. Володимир назвався скрипучий голос перетворився в молодий бадьорий. Заброда виклав суть своєї справи. Я знаю об этой истории. Ты хорошенько влип, ну скажи мне, ты хочешь на ней жениться? Думаю, что да, невпевнено мовив Володимир. Но она же с националистическим душком только розмовляє, ядуче промовила слухавка. Я сделаю из нее правильного советского человека. Она у меня заговорит по-человечески. В этом что-то есть. Во имя этого стоит рискнуть. Что ж, как говорится, зуб за зуб. Ты помогаешь нам, мы поможем тебе. Для нас нічого невозможного нет. У слухавці почувся стриманий сміх. Через полчаса встретимся, і я скажу, куда тебе обратиться за помощью. Володимир під'їхав туди, куди йому було велено. Чоловік у дублянці, норковій шапці зустрів його і простягнув папірець з адресою. Запомни наизусть. Этому человеку цены нет. О ней никому не рассказывай, при встрече не узнавай. Она одна стоит всех, кто работает на нас. Ты понял? Да. Володимир повторив подумки адресу, подякував. Иди, вона уже ждет тебе ні пуха, ні піра, К чорту, відповів Заброда і рушив у напрямку метро. А потім їхав у переповненому автобусі, не перестаючи думати, як можуть люди ось так щодня добиратися на роботу і з роботи вийшов на потрібній зупинці. Сніг тихо кружляв і вибілював усе навкруги. Від Дніпра дов крижаний вітер. Володимир піднявся на другий поверх і подзвонив. Йому відкрила жінка. Назвався. Я знаю, проході, садись. Заброда зайшов у неохайну із затлим запахом кімнату, опустився у вишмульгане крісло. «И сколько ты хотел бы с ней жить? Год, два, три, семь или на всю жизнь?» Володимир ошелешено дивився на жінку, що розглядала його прискіпливо і уважно. Да сколько смогу? Она меня не любит, даже ненавидит. От любви к ненависти один шаг и наоборот. Любовь я тебе не гарантирую, но женитьбу — да. Но это работа сложная. Я отблагодарю, хоть сейчас. Володимир дістав кілька сот і поклав на стіл. Остановимся на цифре 7. Не получится жизнь, так не получится. А может, и все хорошо будет. Ты знаешь, что она устроилась уборщицей и нанимает угол? Да, Заброда криво усмехнулся. Оставь мне какую-нибудь свою вещь. Носовой платок, расческу. Володимир дістав із нагрудної кишені гребінця і поклав поруч із грішми. «Вот мой телефон. Він простягнув їй візитівку і пішов до дверей. Володимир залишив її квартиру із почуттям сум'яття. Чому шеф послав його саме до цієї непоказної молодої жінки із магічним поглядом? і владним холодним голосом. І що вона йому допоможе? Похмурий йшов вулицею. Маріїне лице то з'являлося, то віддалялося. Сам не розумів, як він влип у цю історію. Єдине знав, що помста Василеві обернулася проти нього самого. Тепер уже годі було зупинити те, що зірвалося і стрімко покотилося. Знову з Риму побачив той давній вечір. Він пив шампанське у кафе, а Василь посьорбував каву і зиркав на двері. З усього було видно, що чекав когось, і помітно нервував. Заброда загравав до молодої офіціантки, але Василя із поля зору не випускав. А потім той вийшов потелефонувати. Володимир спішно залишив кафе і став спиною неподалік, вдаючи, що чекає, поки звільниться автомат. Василь крутив коліщатку телефону, а потім різко розвернувся і вдарив Володимира в щелепу. Гнида, вимовив ненависно. Брудно працюєш, блазня. Володимир довго тер щоку і гамував досаду. Хотілося наздогнати Василя і так само зацідити йому. Але він стояв, жував нижню хтиву губу і метав блискавки з очей. Я тебе зделую во сто крат больнее, кинув навздогін високій рвійній постаті, що зникла в натовпі. Стеження за Марією із необхідності перетворилося у потребу.